Հակառակորդը շարունակում է խախտել կրակի դադարեցման մասին բանավոր պայմանավորվածությունը։ Իրավիճակը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում։ Արցախի նախագահն այցելել է հանրապետության հյուսիսային սահմաններից մեկը, ցանոթացել տիրող իրավիճակին։ Ավստրիայի մայրաքաղաքում այսօր կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Մատաղիսում առաջիկայում կսկսվեն արկակոծության հետևանքով վնասվածների վերանորոգման աշխատանքները։ Հայաստան համայնական հիմնադրամի արտահերթ հերոստամարաթոնի ժամանակ հավաքագրվել է 1 միլիոն դոլարից ավելի գումար։ Բունդեսլիգայի 2015-16 թվականների մրցաշրջանի լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել Հենրիխ Մխիթարյանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Մայիսի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում իր դրությունը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, հիմնականում օգտագործելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Ինչպես հաղորդել են ՀԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական դիրքերի պահպանություն Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այցելել է երկրի հյուսիսային սահմանագից, տեղում ցանոթացել զինվորականների ծառայության ընթացքին եւ տիրող իրավիճակին, տվել համապատասխան հազարարականներ առաջադրված խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի այս հատվածում էլ հակարակորտը ապրիլի սկզբին հարձակման փորձեր արել։ Այստեղ էլ հայ դիրքապահների պատժի չարվածը չի ուշացել, որից հետո շփման գծում կրկին հարաբերական անդոր կարևոր է։ Երկրի ղեկավարին հետաքրքրում է դիրքապահների սոցիալ-կենցաղային պայմանները, ծառայության կազմակերպման ձևն ու սպառազինության համալրման գործընթացը։ Հարցերի պատասխանները Բակո Սահակյանը նախընտրում է հենց առաջնագծում կանգնած զինվորից ստանալ։ Նախորդ ամիս ռազմական ակտիվ գործողությունների ընթացքում այս տարածքից են հայ դիրքապահները խոցել ադրբեջանական բանակի ուղաթիռը։ Կարճ ժամանակ անց դիրքերում էին նաև կամավորները։ Ինչպես ասած կամավորման Մարատ Մեհրավյանը այսպես էլ շարունակում են հերթապահությունը։ Ամեն օր միասին նույն հերթափոխը, միասին նույն ծառայություն անում եք զինվորի հետ, զինվոր առանց մեջ չկայնում եք առանց զինվոր։ Իմ ծառայած վախտվա զինվորն ու այսօրվա զինվորը դրանց մարտական ոգին ավելի ցիկա։ Մնացածը սա խանգիս նորմալ լոխլավ։ Երկրի ղեկավարի զրույցը Զորամասի հրամանատարության հետ հենց մարտական դիրքում առաջնագծում ծառայությունն ավելի հարմարավետ դարձնելու նպատակ ունի։ Դիրքապահներն ասում են, կրակի դադարեցման բանավոր պայմանավորվածությունը ադրբեջանական կողմը շարունակում է խախտել, բայց այլ գործողություններ չի ձեռնարկում։ Ըստ գումարտակի հրամանատար Գարիկ Մուսայելյանի, սահմանի մյուս կողմում խոճապի մտնոլորտը նկատելի է սպասում է, որ մենք պետք է հարձակենք ու այդ սպասողականը միշտ էլ իրանց մոտ կա ամեն օր հերթափոխերը, ամեն դիրքերում անznակազմի ավելացնելը հուշում է այն, որ այո, միշտ էլ իրանք սպասում են Երկրի ղեկավարի խոսքով շարունակվելու են նաև հենակետերի կահավորումը եւ նոր սարքավորումներով համալրումը ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Բակո Սահակյանը հետամուտ է, առաջադրված խնդիրները կատարվելու են ժամանակին։ Արցախի հանրապետության նախագահը եղել է նաև երկրի հարավային թևում։ Հենց այս հատվածում էր հակառակորդը ապրիլին փորձել ճեղքել մեր պաշտպանության բնագիծը։ Մեր դիրքապահները երկարատև մարտերից հետո անցել են գրագետ պաշտպանության, ինչի հետևանքով Արցախի զինուժը խուսափել է մեծաթիվ զոհերից։ Ինչպես ասել է հրաձգային գումարտակի շտաբի պետ Արթուր Գրիգորյանը, հրաձգային գումարտակում անգամ հակառակորդի կրակոցներից են տարբերում, թե որքանով են դրանք նպատակային։ Մեր առաջապաստորաբաժանումներն ըստ այդմ գնահատում են իրադրությունը եւ հարկ եղած դեպքում պատժում սադրանքների համար։ Իրավիճակը գումարտակի պաշտպանության շրջանում մնում է կայուն, հակառակորդը հրադադարի խախտումներ կատարում է հաճախակի, սակայն նրա կատարած յուրաքանչյուր ոտնձգության համար համարժեք պատասխան է ստանում։ Ապրիլյան դեպքերի ժամանակ ստացել է լուրջ պատասխան, չնայած նրանք պատրաստած են եղել հատուկ խմբերով, ջոկատայիներով եւ նրանց դիմավորել է մեր 18-20 տարեկան երիտասարդները։ Աշխատանքային այցի ընթացքում երկրի ղեկավարը ուշադրություն է դարձրել նաև մարտական դիրքերում տարվող մեծածավալ աշխատանքներին։ Ուժեղացված են գիշերային եւ ցերեկային դիտարկման միջոցները, ամեն ինչ վերահսկում են դիրքապահները։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր 2016 թվականի ամառային զորակոչ անցկացնելու եւ զորացրում կատարելու մասին։ Այսօր տեղի ունեցել ԼՂՀ ազգային ժողովի սոցիալական եւ առողջապահության հարցերի ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ Այն վարում էին գլխադասային հանձնաժողովների նախագահներ Արամ Գրիգորյանը եւ Ռուսլան Իսրայելյանը։ Պետական բյուջեի 2015 թվականի կատարողական հաշվետվություններով հանդես են եկել առողջապահության եւ սոցիալական ոլորտի պատասխանատուները։ ԼՂՀ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը ներկայացրել է ոլորտի 2015 թվականի կատարողականը, որի համաձայն պետական բյուջեից բնակավարին է ուղղվել 5 միլիարդ 750 միլիոն դրամ, կատարողականը 5 միլիարդ 499.8 դրամ կամ նախատեսվածի 95.6%-ը։ ԼՂՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանի ներկայացմամբ ոլորտին է հատկացվել 20 միլիարդ 761 միլիոն 292 հազար դրամ, կատարող ներողականը 19 միլիարդ 228 միլիոն 863 հազար դրամ կամ նախատեսվածի 92.6%-ը։ Ազգային ժողովի падգամավորները կառավարության լիազոր ներկայացիչներին են առաջադրել հանրապետություն ներկրվող դեղորայքի բորակին առողջապահության բնագավառում իրականացվող կադրային քաղաքականությանը, ապրիլյան ռազմական գործողությունների արդյունքում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին տրվող սոցիալական օժանդակությանը եւ բնակչության կենսաթոշակային համակարգին վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Ավստրիայի մայրաքաղաքում կանցկացնեն առաջին անձնական հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղում վերջին հակամարտությունից հետո, որը դարձել էր ամենախոշորը 1990-ականների կեսերից ի վեր։ Բանակցություններին միջնորդի դերով հանդես կգան Ռուսաստանի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում ակնկալում են, որ Սարգսյանի եւ Ալիևի խորհրդակցությունները Սերգեյ Լավրովի, Ջոն Քերիի եւ Ժան-Մարկ Էյրոյի մասնակցությամբ կամրապնդեն ստեղծված իրավիճակից քաղաքական ելքի որոնման կուրսը։ Այնուամենայնիվ Երևանն ու Բաքու քաղաքում գտնվում են այնպիսի վիճակում, որ միմյանց նկատմամբ վստահությունը գրեթե լիովին բացակայում է։ Ծրագրվում է նաև, որ նախագահների հետ բանակցություններից առաջ դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները կկազմակերպեն մի շարք երկկողմ խորհրդակցություններ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահաների հանդիպման ցանկացած փաստ դրական նշանակություն կունենա, քանի որ շփումների բացակայությունն ավելի շատ է նպաստում շփման գծում իրավիճակի վթարացմանը։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի Կենտրոնական Ասիայի, Կովկասի եւ Урал Պովոլժեի ուսումնասիրության կենտրոնի փորձագետ, քաղաքագետ Անդրեյ Արեշևը։ Նրա խոսքով հակամարտության կողմերը կարող էին դասեր քաղել 2016 թվականի ապրիլի դեպքերից, մասնավորապես ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտությունը ուժով լուծելուն։ Եվ ռուսական կողմը եւ ամերիկացի գործընկերները բազմիցս խոսել են հակամարտության քաղաքական կարգավորման մասին, սակայն հիմա խոսքը վստահության միջոցների ամրապնման եւ մշտապես խախտվող հրադադարի ռեժիմի ամրացման մասին է, որն անժամկետ բնույթ է կրում։ Ես կարծում եմ, որ հիմա դժվար թե նման հանդիպումների ժամանակ հնարավոր է գլոբալ հարցերի քննարկումը նշել է Արեշևը։ Քաղաքագետը կարծում է, որ հիմա առաջին հերթին պետք է քննարկել մարտական գործողությունների էսկալացիան կանխող հարցերը եւ հրադադարի գոնե հարաբերական կայունության ապահովման հուսալի մեխանիզմների ստեղծումը։ Ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ ագրեսիան վերստին սևեռեց մեր հանրության ուշադրությունը Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչման խնդրի վրա։ Յուլիա Վանյանի հետ թեմայի շուրջ զրույցում իր տեսակետն է ներկայացնում քաղաքական վերլուծաբան Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։ Ինչու հատկապես ապրիլյան բախումների ժամանակ վերստին ծառացավ այս հարցը եւ ինչ խնդիր է դրանով փորձում լուծել հայ հանրությունը։ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի համոզմամբ Հայաստանը Արցախի ճանաչման գործընթաց քաղաքական օրակարգ բերելով այս փուլում հիմնական մի կարևոր խնդիր է լուծում՝ անվտանգության ապահովումը։ Այսինքն Երևանում տեսան, որ Ադրբեջանը վախենում է Արցախի ճանաչման գործընթացի սկզբից, Բաքվում հասկանում են, որ դա չի բավարարվելու միայն Հայաստանով, ինքը շղթայական ռեակցիա ունենալու եւ ճանաչվելու է նաեւ այլ պետությունների կողմից, ինչը կքանդի Ադրբեջանի պետական քարոշչության հիմնական թեզերից հերթական մեկը իբր ամբողջ աշխարհը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է։ Արդյոք ինչպես համարում են որոշ քաղաքագետներ ու քաղաքական վերլուծաբաններ, Հայաստանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության ճանաչումը վերջ կդնի բան բանակցային գործընթացին եւ արդյոք այն շարունակելու որևէ հարմար առիթ կամ քննարկման թեմա այլևս չի լինի, որն է ճանաչման գործընթացը սկսելու հիմնական ուղերձը։ Զրուցակցից կարծիքով հայկական կողմը այս ուղերձը հղեց, որ ցանկացած ագրեսիայի դեպքում այդ նաև այս գործընթացը կսկսվի եւ կարծես թե դա ինչ որ չափով զսպող մեխանիզմ հանդիսացավ Ադրբեջանի հերթական ռազմական ագրեսիայից հետ պահելու համար։ Իհարկե Արցախի անկողջան ճանաչումը դա հիմնական խնդիրն է, որը կա հայկական կողմերի արտաքին քաղաքականության մեջ եւ ես առավել քան համոզված եմ, որ անհրաժեշտության պարագայում հիմա արդեն նախապատրաստական ամբողջ աշխատանքը կատարված է։ Օրինագիծը խորհրդարանում է հստակության դրական եզրակացության կառավարության եւ անհրաժեշտությամբ արագայում շատ արագ ինքը կդառնա քաղաքական գործոն եւ վստահ եմ որ վերջի հույսերը մարելուց հետո Ադրբեջանի խելամիտքալի հետ կապված աշխարհը կճանաչի Արցախը Քաղաքագետի խոսքով Արցախի հանրապետության ճանաչման գործընթացը մեր երկրի անվտանգությանն ուղված քաղաքական քայլ է Ադրբեջանի հետագա հնարավոր ագրեսիաները զսպելու գործուն եւ արդյունավետ մեխանիզմ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դրական եզրակացություն չի տվել Արցախի հանրապետությունը ճանաչելու մասին падգամավորներ Զարուհի Փոստանջյանի եւ Ֆրանտ Բակրատյանի հեղինակած օրինակցին։ Այս մասին այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին մշտական հարաբերությունների հանձնաժողովում հիշյալ օրինակցի քննարկման ժամանակ նշել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Նրա խոսքով այս պահին նպատակահարմար չէ ԼՂՀ ճանաչումը, որը կարող է բանակցային գործընթացին խանգարել։ Հռոմի Պապի այցը Ցիցեռնակաբերթի հուշահամալիր կարող է լարված դարձնել Վատիկանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները։ Այս մասին նշել է լրագրող Ռոզի Սկեմելը։ Նա ասել է, որ Վատիկանը հրապարակել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի գրաֆիկը Հայաստան կատարելիք այցի ընթացքում։ Նրա խոսքով Հայաստան այցելությունը շատ կարևոր է, հատկապես այն բանից հետո, երբ Պոնտիֆիկը 1915 թվականի իրադարձությունները կոչեց 20-րդ դարի առաջին ցեղը ցեղասպանություն։ Հռոմի Պապի այցը Ցիծեռնակաբերթի հուշահամալիր կարող է ել ավելի լարել դիվանագիտական հարաբերությունները Անկարայի եւ Վատիկանի միջև։ Մարտակերտի շրջանի մատաղից գյուղում առաջիկայում կսկսվեն ադրբեջանական արկակոծման հետևանքով վնասված տների վերանորոգման աշխատանքները։ Այս մասին ասել է շրջանային վարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանը։ Մատաղիսում մեծ մասամբ ապակիներն են վնասվել։ Մի անգամ գցել են ապակիները, հետո հակառակորդը արկակոծել են, նորից են վնասվել։ Հիմա սպասում ենք, որ բնակիչները վերադառնան իրենց տները, դռները բացեն, որ մենք նորից ապակիները գցենք, ասել է Վլադիկ Խաչատրյանը Սարգսյանը նշելով, որ առաջիկա օրերին մատաղիստիները կվերադառնան իրենց տները։ Վարչակազմի ղեկավարի խոսքով Մարտակերտ քաղաքում առաջնահերթության կարգով վերանորոգում են տանիքները եւ ամբողջությամբ ավերված 3-4 տունը։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամը նախորդին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արտահերտ հերոստամարաթոն է կազմակերպել, որի ընթացքում Արցախին օգնության համար 1 միլիոն 102.357 դոլար է հավաքվել։ Արտահերտ հերոստամարաթոնի նպատակներ՝ գումար հավաքել Արցախի տարբեր շրջաներում քարորիա պատերազմում վնասված տները վերանորոգելու, ինչպես նաև բնակչությանը օգնություն ցուցաբերելու համար։ մարզասերների համար։ Գերմանական Դեովայի միջազգային կայքի շուրջ 30 երկրների ընթերցողների քվեարկության շնորհիվ Բունդեսլիգայի 2015-16 թվականի մրցաշրջանի լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ Դորտմունդի Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ Չեմ կարծում, որ կա ավելի լավ մրցանակ, քան ամբողջ աշխարհի երկրպագուների աջակցությունը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այս ընթացքում իմ կողքին լինելու համար, ասել է Մխիթարյանը Մխիթարյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության Կազան քաղաքում մայիսի 12-ից 16-ը տեղի ունեցավ Սամբոյի Եվրոպայի տղամարդկանց կանանց եւ մարտական Սամբոյի առաջնությունը, որին Հայաստանը ներկայացավ իր ուժեղագույն մարզիկներով։ Հայաստանի հավաքականը հաղթանակած վերադառնում է հայրենիք, իր հետ բերելով 8 մեդալ, որից 3-ը արծաթե, 5-ը բրոնզ է։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան, տաքություն։